أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد نستغل رحمة الله سا كومنتار الله جل وعلا قبرة كومنتار تفسيره odnosno sa tefsirom Kur'ana veličanstvenog Došli smo do sure Ali Imran i dalje se nalazimo u prelijepim bašćama i perivojima ove sure. <clears throat> Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji su na redu kaže وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ I žurite prema milosti, odnosno oprostu vašeg gospodara i džennetu čija je širina koliko su nebesa i zemlja koji je pripremljen za bogobojazne. Ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kao što vidite naređuje da se ka džennetu žuri, da se ka džennetu trči i da se ka džennetu hrli. Normalno do dženeta se stiže i ka dženetu se žuri činjenjem dobrih djela kao što svi mi to dobro dakle znamo. A kada bi ljudi znali vrijednost dženeta i njegovu, njegove blagodati u pravom smislu te riječi, nikada ne bi jenjavali od činjenja dobrih djela i nikada se ne bi dosađivali na tom putu. Kao što je došlo u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji prenosi dijalog između uzvišenog Allaha i Džibrila, da kada je Allah ala stvorio džennet, naredio je, odnosno zatražio Džibrila da, da pogleda džennet i kada ga je vidio, pitao ga je uzvišeni Allah da li će iko od mojih robova koji čuje da za, za ovaj džennet i za ovu nagradu da li će odbiti da uđe u nju a kaže Džibril alaihi salatu wasalam, kaže svako kogod čuje, on će hrliti, žuriti i ući će u džennet. Dakle, jer zaista su njegove lepote ogromne i veličanstvene. Zatim, kada ga je i Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga put do njega u stvari posuo, odnosno učinio trnovitim, malo poteškim, napornim i tako dalje. I kada je nakon toga Džibril vidio džennet, Rekao je uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da skoro veoma mali broj će dakle ući, u džennet zbog svih tih prepreka i ovaj brana koje su postavljene na putu dženneta, to su normalno ovaj strasti, to su grijesi, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, huffatil odnosno hufetil džennetu bil mekari, da je, da je džennet okupljen, odnosno, e, odnosno da je džennet, put do dženneta, dakle, ovaj, e, e, pun poteškoća, pun poteškoća, nedaća i iskušenja. Uh, ovdje je Allah subhanahu wa ta'ala nudi također i svoju, svoj oprost, jer on subhanahu wa ta'ala je taj koji oprašta grije, jedino on subhanahu ta'ala može da oprosti grijehe. Bez obzira koliko čovjek učini grijeha, makar ti grijesi toliki bili da dopru svojom veličinom do nebesa, kada čovjek zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost, on oprašta, on oprašta grijehe. To je Allahova subhanahu wa ta'ala dobrota. Džennet, požurite u džennet čija su prostranstva, odnosno čija je širina koliko su nebesa i zemlja. A šta misliš onda o dužini dženneta? Ovdje izvišenje Allah subhanahu wa ta'ala govori o širini dženneta, a ne spominje dakle dužinu, a također dužina dženneta je mnogo, mnogo također još veća. li muttaqin, koji je pripremljen za bogobojazne. Ovo je dokaz da je džennet već stvoren. Dakle, džennet u koji nas uzvišeni Allah poziva, mene i tebe, brate, je stvoren i on postoji sada, u ovom trenutku, i odavno postoji. Jer ga je Allah subhanahu wa ta'ala već pripremio, ovdje je, dakle, e, tako došao izraz uidden, pripremljen, stvoren, e, priređen za bogobojazne. Ko su bogobojazni? Bogobojazni su oni koji imaju dakle puno svojstava, a opća definicija bogobojaznosti jeste oni koji izvršavaju naredba i izbjegavaju Allahove zabrane. Zatim je Allah spomenuo nekoliko samo svojstava tih ljudi, pa kaže: Oni koji udjeluju svoj imetak i kada im je lahko i kada im je teško, dakle i u iskušenjima i u blagostanju i u nedaćama, oni uvijek udjeljuju, udjeljuju. I zbog toga je dakle udjeljivanje na Allahovom putu kada čovjek najmanje ima, dakle i kada, je, kada se osjeća najškrtijim, tada je taj imetak ovaj, koji se udjeli u takvom stanju najprihvatljiviji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i najkabulniji. Zatim uzvišeni Allah kaže i oni koji obuzdavaju i oni koji obuzdavaju svoju sržbu. Ovdje je dakle pohvalno obuzdavanje sržbe jer nije jak onaj koji izlijeva svoju sržbu i koji ovaj izlijeva svoju ljutnju na svakoga i u svakom momentu pokazuje huju i tako dalje. Dakle, nije to hrabrost. Hrabrost je kao što poslanik sallallahu alejhi ve kaže onaj koji savlada svoju sržbu onaj koji savlada svoju, svoju Tako da to nije dokaz e, savladavanje sržbe i nedržavanje sržbe, to nije dokaz nemoći već je to do, i slabosti čovjeka, već je to dokaz veličine jednog čovjeka. To je jako bitno da znamo. Ola afina anin nas. I oni, e, kada je u pitanju obuzdavanje sržbe, poslanik sallallahu alaihi sallam bi se srdio samo kada se njegovi propisi krše, odnosno Allahovi propisi krše. Kada bi se dakle, neki e, propis prekršio onda se Rasulullah ali srdio, ljutio, crvenio ovaj, i, tako, i tako dalje. Dakle, e, neviđena ljutnja bi se pokazala na njegovom licu, to je jako bilo dakle izrazito, ali nikada se nije srdio i ljutio poslanik alihi salatu selam prema onima koji bi njemu učinili neku nepravdu, odnosno zulu. Wala afina nas. I oni koji opraštaju ljudima, također je opraštanje, dakle, također jedna velika, velika vrlina na koju treba svi da se na koju treba svi da se navikavamo i da sebe treniramo, jer svi smo potrebni e, da ove vrline kod sebe izgrađujemo, iako ih ima da ih unapređujemo, jer nema niko koji je savršen. Dakle, ova priča je upućena svakome, svakome od nas i neka ovi ajeti, dakle, budu potrebni. Wallahu yuhibbul muhsinin. A zaista Allah voli dobročinitele Ovdje je dokaz jednog Allahovog svojstva koje se zove ljubav. Dakle, Allah voli. Allah voli. Onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala priliči, on voli dobra djela, voli iman, voli namaz, voli zekijat, voli učinioce dobrih djela, voli dobročinitele, kao što se to, dakle, u ovom ajetu jasno, jasno vidi. On subhanahu wa ta'ala izražava svoju ljubav prema svojim robovima koji, dakle, zasluže njegovu, njegovu ljubav. Ljubav Allahovu subhanahu wa ta'ala treba postići. to treba da bude cilj svakog čovjeka. Da voli, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga zavoli on dželjavala. Zato je poslanik molio, zapamtimo ovu dovu, možda sam vam je spominjao, ali ovo dova Resulullah alaihi salatu wasalam, može da učiš na svom jeziku, kada vrlo često mi muslimani, dakle, ovaj, e, ne znamo da molimo Allaha, ne znamo šta ćemo da tražimo od Allaha. Ovaj, to ne samo kod nas ovdje ne Arapa, ovaj, ne samo kod nearapskih naroda, muslimanskih, nego i kod Arapa. Znači, umet Muhammed a.s. došao je do takvog stanja da ne zna da moli Allaha, šta će da, da zamoli od Allaha. E, pa tako primjer radi vrlo često kada, kada budete išli na hađ, oni koji nisu išli, oni koji su išli, oni su vidjeli, a svi ćete otići na hađ, ako Bog da inša Allah, Allah će vam olakšati, jer znam da vi svi to želite i trudite se ako Bog da, a onaj ko se trudi, Allah će olakšati. Oni dođu, dakle, Arapi, neznalice, to do te mjere su došli do, do, ovaj, do, e, u neznanju, da kada dođu kod Kjabe, primjer radi, normalno da tavaf činiš oko Kjabe, kružiš oko Kjabe, to i bade, Allaho, dobro djelo, pored Allahove si kuće, dakle, na najljepšem mjestu, na najsvetijem mjestu, normalno da, je tu, e, da, da se tu dove primaju. I tu treba svako, normalno, posloviti, svako za sebe da moli. Da se ne stvara gužno svako za sebe da moli Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok obaviš tih sedam krugova. Ima onih oni krugo, talafi koji su obavezni, ali ima i dobrovoljnih talafa, Dakle, činiš talaf dobrovoljno koliko hoćeš, kao što možda klanjaš dobrovoljno namaz koliko hoćeš. E, i, i, dođu, dakle, grupe Arapa i oni znajme imaju tamo neki ovaj korumpirani ljudi koji primjer radi hoće tu da zarade, pa e, ovaj, nude se nude se da, da im se, da, da, da uče oni dove za nekog drugog. Kako to, dakle, iznajmljuju određene ljude koji stanu ispred jedne grupe i taj koji stane ispred te grupe, on, on naglas viče Allahumme, ovi za njim, Allahumme, irhamna, irhamna, smiluj nam se, ovi za njim, svi, smiluj nam se, ne znači daj nam džennet, on svi daj nam džennet tako dalje. Dakle, samo navodim primjer. Dakle, do te mjere i onda, znaš kako naprave nered, kakav nered napravi u tavafu. Znači ti koji hoćeš da se skrušiš, hoćeš da moliš Allaha, ti ne možeš mora da služaš tamo nekoga, nekoga, dakle, ne zavicu ili Rafi Diju, Šiju, nekoga prokletoga. Ovaj, e, on dođe, oni galame, koda da su, ko su u pustinji, dakle, to su najnevaspitaniji ljudi na svijetu. Ovaj, e, I zato, primjer radi, jako je bitno da znaš šta ćeš da moliš Allaha. Dakle, kad padneš na šeždu i kad podigneš ruke prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ovu dobu stalno čini Allahu. Allaho moj, molim te da, da me zavoliš. I molim te da, da, da me zavole oni koji tebe vole. I molim te da mi podariš, da me, da me, da me obskrbiš, odnosno da me, da me nadahneš, da činim ona djela koja ti voliš. Dakle, tri stvari. Voliš, moliš Allaha da ti podari njegovu ljubav, da ti podari ljubav onih koji Allaha vole, to su pravi ljudi, pravi vjernici, i ovaj, moliš Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj, da te uputi onim djelima koja on subhanahu wa ta'ala vodi. Dobročinstvo, ihsan. Dakle, ima najveća dređa. Naša vjera, din, naša vjera se zove, dakle, vjera naravno se kaže din. Ovaj, I to kod nas je zastupljeno, din, din ima, da ne izgubim din, tako dalje. Dakle, to je zastupljena ta riječ, taj termin. Din se divi na tri stepena. Islam, iman i ihsan. Islam, iman i ihsan. E, to su tri stepena vjere. Najpotpuniji, najpotpuniji stepen vjere jeste ihsan. Islam je primjer radi da, izra, da, da ovaj, izgovoriš šehadet, da klanjaš, da zekija daješ, postiš, tako dalje, to je islam. A iman je da vjeruješ u Allaha, poslanike sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje, ovaj, odnosno meleke, sudnji dan i tako sve, ne, ruknove imana. A ihsan, znate znači ihsan? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava šta je ihsan, kaže ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Dakle, tako da se ponašaš, subhanallah. To je, dakle, zaista, zaista velik zadatak i, i, treba se uvijek postaviti. Kada god ova, ovu definiciju ihsana spomenemo, puno puta smo je čuli, ali kad god spomenemo, dakle, ona nas toliko, dakle, ostavi bez teksta. Kako je to poslanik, alihi salatu nam definirao jako? Dakle, da, da Allaha obožavaš kao da ga vidiš. Zamisli kako bi se ponašao da Allaha vidiš. Ha? Ti imaš ono, radi nekoga pored sebe, nekog brata, prijatelja, druga, od koga poštuješ, tako dalje. Pa te sram da kad, je on tu nešto doradiš, pa se paziš, on ti zasjedneš sve. E šta misliš kad bi Allaha vidio, kad bi u Allaha gledao, kako bi se, kako bi se čovjek ponašao, kako bismo se mi ponašali, možda zamisliš. E, to je e, najveći stepen u ovom najvećem stepenu, odnosno najveći stepen sana dobročinstva. A drugi stepen ovog ist, ove iste dređe jeste, ako ne možeš da se ponašaš tako kao da gledaš u Allah, onda se ponašaj shodno tvojoj spoznaj i znanju i svijesti da On tebe subhanahu wa ta'ala gleda. Ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi, kaže poslanik sallallahu alejhi I dobro, ovo je dobročinstvo prema stvoritelju. Ovo je savršenstvo, odnosno potpunost u ibadetu prema stvoritelju. A dobročinstvo i ovaj, prema stvorenjima, to znači normalno, to znači da, da, da stvorenjima, dakle, priuštiš vjersku i dunjalučku korist. Vjersku, to je da ih podučavaš, da im objašnjavaš, da ih savjetuješ, da si iskren prema njima. To je dobročinstvo da ih ne lažeš, da ih ne varaš, da ih pomažeš i tako dalje. A dunjalučka korist jeste da mu pomogneš ono što možeš da mu pomogneš na bilo koji način sa ovo svjetskog aspekta. E, također da od njega otkloniš štetu. To je dakle dobročinstvo prema ljudima. Zatim uzvišeni Allah nastavlja dalje pa spominje kako se ovi pravi robovi ponašaju kada se kada eto upadnu u neki grije. Kada oni učine, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, neki razvrat ili sebi učine zubom, sebi učine zulum čime grijesima, svaki grije koji ja učinim prema samome sebi, odnosno grije koji ja počinim, to je zulum prema mojoj duši, prema meni, prema mome tijelu. Dakle, to je zulum nepravda prema nama. E kada takvi ljudi, dakle, zulum prema sebi učine, učine neki rad, tako dalje, vekerullah, oni se Allaha sjete. Oni se Allaha sjete, dakle, odmah se trznu, odmah se vraćaju, odmah se uplaše i tako dalje. Festagferu li dunubihim, i ovaj odmah traže oprost od Allaha subhanahu wa za svoje, za svoje grijehe. To je jako bitno. Dakle, mi svi griješimo, Ali jako je bitno da stalno te ubu Allah učinimo. Dakle, hiljadu puta da učiniš neki grijeh. Hiljadu puta te Odmah te Odmah se Allahu pokaže. Znači te ne znači da zoneš hođu pa da ti staneš pred njim. Ne, ne, ne, To je kod Allaha jednostavno. To je u islamu jednostavno. Sam. Sam samo kažeš Allahu moj prosti. Allahu moj prosti. A posebno je dobro da primjer insan uzme abdest, klanja dva rakijata, padne na seždu i Allaha za nozbano prosti. To je dakle, ovaj, e, lijepi su to adabi prilikom činjenja teube, Allahu subhanahu wa ta'ala i treba se stalno kajati Allahu uzvišenom, jer teubom, teubom oživljavamo naše srce i čistimo ga. A kaže uzvišen Allah, men od a ko je taj koji može oprostiti grijehe osim Allah? Dakle, niko drugi sigurno, onda trebamo činiti Allahu, dakle, teubu i oprost od njega tražiti. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا I oni nisu ustrajni u onome što učine od grijeha. وَهُمْ يَعْلَمُونَ A oni to znaju. Dakle, nisu, ne, ne čine grijehe svjesno, nego kada, kada, kada saznaju, oni se kaju. Kada saznaju, oni se, oni se dakle, ovaj kaju. Ili kada ih šeitan prevari, oni se normalno trznu i sjete se Allaha subhanahu wa ta'ala i vraćaju se nazad. Ulaike jazaohum magfiratum min rabb. E takvi ljudi, kaže da ti imaju nagradu e, nagradu i plaću kod Allaha subhanahu wa ta'ala i oprost od svoga gospodara. Vođennat i bašće, ne jednu baš nego bašće, dakle množina. Teđri min tahti anhar, ispod kojih teku rijeke. Ispod kojih teku rijeke, halidine fiha u kojima će vječno ostati. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ I divna li je nagrada i plaća onih koji rade. Pazi ovdje. Znači ovdje je dokaz da je, da je dijelo sastavni dio imana. Dijela, rad. Dakle, je sastavni dio imana. E, dobra djela sastavni dio imana. Jer Allah je rekao divna li je nagrada onih koji rade. A u džene će ući vjernici. Što znači da bez rada, bez namaza, bez dobrih djeva nema imana, vraćamo je. draga. Zatim nakon toga uzvišenja Allah subhanahu wa ponovo se vraća na, na priču o bitki na bedru ili bitci na bedru. Ovaj, kaže, kad halet min qablikum sunen, prije vas je bilo, dakle, e, prije vas je bilo ovaj naroda, prije vas je bilo naroda koji su iskušavani koji su također ovaj nailazili na poteškoće, na gubitke, na poraze i tako dalje. Fesiru fil ardi fanzuru kejfe kana Pa putujte vi i posmatrajte kako su završili oni koji su ovaj, eh, oni koji su poricali i oni koji su nevjernici bili. Također ovo se može prevesti kada halet min qablikum sunan prije vas je također bilo dakle običaja odnosno zakona svemirskih zakona prirodnih zakona Allahovih društvenih zakona dakle a to jeste da oni koji vjeruju spašeni su bili oni koji su odbili oni su bili kažnjeni pa zato putujte i, e, e, i gledajte kako su završili oni koji su dakle Allaha ulažu tjerivadi i poslanike E, dakle, neke od tih naroda je uzvišeni Allah ostavio, odnosno njihove kuće i domove i do današnjih dana da stoje da bude to ljudima i brat. Hada bejanu nas. Ovo je objašnjenje ljudima, ovo je obznana ljudima, trebamo da znamo. Jer da e, ovdje uzvišeni Allah tješi, tješi dakle, ovaj ashabi poslanika Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi wasallam, da, da se puno ne sekiraju zbog onoga što rade oni koji ne vjeruju. E, Wahuda i ovdje je uputa wa mev'idatu lil i ovaj vaz, opomena za one koji se Allaha boje. Što znači da oni koji se Allaha boje, koji se zaista plaše, koji žele uputu, oni će se i okoristiti. Jer vrlo često ne okorištavaju se od ajeta, odnosno od riječi, od dokaza, od priče, od dersova. Ne okorištava se svako. Ne okorištava se svako. Da bi se okoristio, mora da ti srce bude pripremljeno za to. Dakle, oni ljudi kojima je srce toliko okrutjelo, odnosno e, zatvr, ovaj, stvrdilo se i e, za, za, ta, ovaj, e, savladala, to srce teško da primi, dakle, uputu, treba malo da, da, ga čovjek pripremi, da ga ovaj, očisti da bi primio, primio uputu. Ali oni, što ti je čistije srce, što ti je čistije srce, onda se uputa više lijepi za tvoje, za tvoje srce i bolje shvataš. Ti primjer radi imaš na jednom dersu ljudi, koji radi slušaju isti ders, ali ne shvataju isto svi. Ne shvataju svi isto, dakle nekome prijene je to mnogo ovaj, e, bolje za njegovo srce, za njegov razum, dok drugi, dakle, on sluša, ali ne pomjera, u stvari to na njega nikakav trag ne, ne ostavlja. Zatim uzvišeni Allah ovdje posebno izražava ovaj, e, e tazi, odnosno utjehu ashabima, E, zbog onoga što im se dogodilo na Uhudu, pa kaže wala tehinu, nemojte da slabite. Nemojte da slabite, nemojte da budete slabi, da, da, da, da gubite nadu, ovaj, e, da, da gubite moral i tako dalje. Wala nemojte da tugujete. Wa antumul vi ćete biti gornji. In kuntum samo ako budete vjernici. Ovo je, braćo moj. drago, ovaj ajet, subhanallah, dakle, on je pravilo e, pravilo kako se postiže ponos i kako se postiže uspjeh, odnosno prosperitet, odnosno pobjeda. Dakle, vjernik, ne, e, vjernici, odnosno ljudi kada budu vjernici, što više ostvare od, od imana u svojim životima, uzvišeni Allah će im dati pobjede, ponosa i da će im uzvišenost, to jeste da budu gornji i da budu, inša Allahu Teala, uspješni. Zatim, nakon toga, uzvišeni Allah ponovo ih tješi, nastavlja se tim pa kaže i jem seskum karhum, faqad mesel qavma karhum ako ste do, ovaj, dobili rana, onda također i ovaj neprijateljski narod je dobio rana. rana. O, o ashabi Rasulullaha, ovi muslimani koji su uz ako ste, ako ste vi imali gubitke, ako ste imali poginule ljude, a ovaj, također ako ste zadobili rana, znajte da su i oni dobili rana. Dakle, u ranama ste isti. I vi dobijate rane i oni dobijaju rane. Ali u jednome niste isti. U čemu to? Vi se nadate kod Allaha onome čemu se oni ne nadaju. Odnosno, vi imate nagradu kod Allaha, a oni to nemaju. Zamislite primjera radi. Jel to isto? Dva tabora, muslimanski, vjernički i nevjernički, primjer radi sukobe se, ima poginulih i tamo i tamo. A da li su isti oni koji su poginuli tamo? Jel nisu. Što je govorio poslanik Srlem? Naši ubijeni su u džennetu, a vaši ubijeni u vatri. Jel to isto? Nije to dakle ovaj isto. I zato primjer radi, dakle, to što ste dobili rana, imat ćete nagradu za to, ali također ne možete, ne možete vi biti ovaj, tugovati kao što oni ovaj tuguju, jer vi se nagrati za, te rane i za svaki upod, za svaku riječ i za svaku dakle pretrpjelu štetu nadate se kod Allaha subhanahu ta'ala, a oni nemaju to, oni to neće dobiti od strane Allaha jer, jer su nevjernici. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَا To su dani koje mi mijenjamo među ljudima. Pravimo im smjenu. Dakle, nekad dadnemo jednom narodu pobjedu, pa onda drugom i tako dalje i tako dalje. Normalno, Allah subhanahu wa ta'ala daje pobjedu onome koji je zasluži. Čak i nevjerničkom narodu koji ispoštuje neke, dakle, dunjaluške zakone, ispoštuje pravdu i tako dalje, Allah dade im pobjedu. Allah im dade pobjedu. Normalno da su muslimani najpreći pobjede, ali normalno kada izostanu uslovi koji ovaj pobjedu donose, onda Allah subhanahu wa ta'ala neće dati pobjedu. Također, zbog čega Allah dozvoljava da se događaju ti porazi ponekad وَلِيَعْلَمَ i iskušenja وَلِيَعْلَمَ Allahu alladhina amenu, da bi Allah znao one koji su čvrsti da bi se dokazali vjernici. Jer primjer radi kada se, kada se dogodi iskušenje, nedaća, musibet, e onda se primjer radi pokazuju pravi pravi vjernici u iskušenjima, u musibetima, kada je dobro svima, kada je lako, kada je blagostanje, onda su svi, svi su, dakle, gazije, svi pričaju, ja ću ovako, ja bi ovako, ja bi onako, ali kad se dogodi prema radi iskušenje, onda samo pravi, pravi vjernici ustaju, ustraju, dakle, i čvrsto stanu uz istinu da je brane. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا Još jedan razlog muslimani, zašto Allah daje ovakva iskušenja vama, jeste da bi uzeo neke za šehide, Dakle, da bi Allah uzeo neke sebi za šehide, pa jeste to, da bi ih nagradio, da bi im dao veliku deređu, veliku nagradu šehidima, smo puno pričali o nekoliko, dakle, ovaj navrata, jer to je velika, velika deređa koju Allah subhanahu wa ta'ala daje kome, kome on hoće, koje zasluži. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah ne voli zulumčare, nasilnike. Šta znači ovdje zulum nasil, e, odnosno nasile? Ovdje zulum nasile znači ne ići u, borbu na Allahom ne boriti se za vjeru, ne braniti istinu, to je zulum prema, izostati iz borbe, to je zulum, nepravda, jer je to propust, grije i tada je čovjek sebi učinio, dakle, ovaj, e, grije. Zato Allah subhanahu ta'ala one koji izbjegavaju propisa, posebno borbu na Božijem putu, naziva nasilnicima, jer su oni zulumčari, oni su zulumčari jer su, dakle, zgazili Allah subhanahu ta'ala propisa. Eto, braćo moje draga, to je ukratko ono što sadrže ovi, dakle, ajeti, zaista svaki od ovih ajeta može da bude tema na koju se može, dakle, dugo, dugo pričati, ali ukratko to je ono što, e, što ovaj, ovi ajeti poručuju i ovo što smo rekli, inša Allah, je dovoljno da bismo shvatili ove ajete koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovdje u svojoj, svojoj knjizi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje da, pobjedu, da je pobjedu islamu i muslimanima. Hvala Allah, neke blagoslovi selam, Muhammeda, sallallahu